قطادغو بلك көйін حاجب вә va oyig'ichi ollohning ismi bilan boshlayman birinchi qudratlik va ulug' tangrining madhiyasi aytiladi yaratgan tarbiya qilgan va kechirgan egam xudoning nomi bilan sözümni başladım. Kudretlik birla Allah'a tuman ming ve va merhiye madhiya O u yo'qolmaydi u bo'z yer yeshil osmon quyosh va oy tunni xalqni zaman ve. kunlarni yaratdi bu hamma borliqni xolidi va yaratdi birla paydo bo'ldi dedi xolig'inining hammasi paydo bo'ldi yaratilgan borliq narsalar uningga muhtoj muhtojsiz birliq xudo uning sherigi hamrosi yo'qdir ey arhlik qudratlik mangu muhtojsiz xudo bu ot seningdan boshqaga loyiq emas ulug'luq va buyuklik sangili xos seningdan boshqa sanga tang tush yo'q ey bir xudo Сыңа башқы бірі әрігіз ортақ боламайды. Сән әммідің аввал сән, әзәл әм ағыр сән. Сенің бірлікіңні хесаплашқы болмайды. Сенің құдретің әммеге етеді. Шөбхесізге сән бірла. Ей мәңгілік зат. sen hesapqa qaytilmaysan inkarmi qilinmaysan ey hammani bilguchi mavjudotning haqiqati ko'zimdan yiroqsan ammo ko'ngilga yaqinsan sening borliqing kun oyidek ro'shan ayondur lekin buning taxtini tushunishga aql farosat yetmaydi sening birliging mavjud narsalarga bog'liq emas chunki hamma narsani san yaratding ular seningdir borliq mavjudotni san yaratding har qandoq narsa yo'qoladi ammo sanli tirik qolasan yaratquchining borlig'iga yaratilganlar guvoh yaralg'in ikki dunyo birliginga aniq shohid uningga o'xshaydig'ini yoki selishtirmisi yo'q nemishqa shundoq ekanligiga xalqning aqli yetmaydi uni o'xshitishqa yo selishtirishqa yo suratlashga bo'lmaydi ey sirlog'i yaqin ko'ngilladin yuksak xudo borliq surat shakllar sana guvohdir san tumanning son sanoqsiz tiriklarni yaratding tuzlang tog' dengiz do'ng o'ymon yarlarni yaratding yeshil osmonni tuman ming yulduz bilan beziding qorong'u tunni nurliq kunduz bilan yo'ritding qonchilig'on uchidig'on yuridig'on tinidig'on jonliqlar seningdin o'ziq elib yashaydi yuqorida arishdin tovandi yarga qadar barcha narsa birdek sanga muhtoj ey egam Ey bir xudoga ishonguchi uni tiling bilan madhiyla diling shaksiz ishongin ekan aqlingni yavash tut uning taxtiga yetaman dema ko'nglingni kuzat uning borligiga ishanda xotirjamlikka erish e muhtojsiz egam sen bu muhtoj qulunga shafqat qilib barliq gunohlarini kechirgin sanlili seg'indim umidim sanda muhtoj bo'lgan yerimda mening qo'limni tut meni so'yimlik payg'ambar bilan billa turg'iz adolat kuni ya'ni qiyomatda uni manga yetakchi qil ham uning to'rt hamrohiga davomliq uzildirmay tuman ming yetkiz ulug' kunda manga ularning yuzini ko'rsat yaxshi so'zini manga yo'l ko'rsatguchi qil Саңа лайықыды мәдхия оқиянмаймын. Мені әпіл қыл, сөзім kesildi.